tunakusomea na tunakuelezea habari za Musa na Firauna kwa haq kwa watu wenye kuamini Firaun alitakabbar katika ardhi Firaun aliifanya mkubwa katika ardhi akajaalia watu makuni mbalimbali na kudhoofisha baadhi ya watu hao na kuwachinja na kuwaua watoto wao wa kivulana na kuwaacha watoto wao wa kisichana Firaun alikuwa katika wenye kufanya ufisadi mkubwa katika ardhi Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwamba tutamwangamiza huu Firaun na hawa watu waliodhalilisha na kuwafanya wanyonge hawa tutawafanya wakubwa tutawafanya ndio viongozi katika ardhi na tuwamakinishe hawa hawa waliodhoofishwa na kufanya dhoofu na Firaun hawa tutawafanya ndio viongozi watakaoongoza katika ardhi na tutawamakinisha katika ardhi wanuri ya firauna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun tutamuonesha huu firaun na haman na wanajeshi wao yale waliokuwa wakiyaogopa ya adhabu ndugu zangu waislamu visa vya mitume alivyovieleza Allah katika Qur'an vina ibar vina mazingatio mengi na vina faida nyingi kwa waislamu tusisome tu visa tukapita bila kupata ibra na mazingatio na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad kana fi qasasihim عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون visa vyao mitume vina mazingatio laqad kana fi qasasihim ibra liuli albab kwa watu wenye akili si mazungumzo yaliuzuliwa tu ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه لكن نوصدكشو وفي فتاب في الفقوة قبل ياك وتفصيل كل شيء نو نوبمبانوز وكل كتو وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ناني مونغوزو ناني رحمة وواميني كيسا هيك العلامة الفوزان حفظه الله ameelezea ibar baadhi ya mazingatio yanayopatikana katika kisa hiki cha nabii Musa alayhi salam na Firaun ameeleza ibar nyingi ya Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah akasema mwanzo wa ibar hizi mazingatio haya ni kwamba waislamu wanapopata ibtila wanapoonjwa na maadui makafiri au wanafiki wakajaribu kuwavamia waislamu na wakajaribu kuwavamia na kuwadhalilisha waislamu waislamu wanatakiwa wafanye subra wafanye subra wamuombe Allah azza wa jalla msaada na wapambane wapigane jihadi wasiji, wasijilegeze wakashindwa bure bure wapambane Firaun aliahidi kwa nabii Musa na kusema sanukatilu abnaahum wa nastahi nisaahum wa inna fawqahum qahirun tutawaua watoto wao wakivulana na tutawaacha watoto wao kisichana sisi ni wenye nguvu dhidi yao Firaun anaahidi hivyo na kutoa vitisho vikubwa kwa nabii Musa na wale wenye kumwamini nabii Musa alikabili vitisho hivyo kwa kuambia jamaa zake qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha min ibadihi wal aqibatu lilmuttaqin Nabii Musa akawaambia jamaa zake istainu billahi wasbiru mtakeni msaada Allah na subirini mpambane innal arda lillah ardhi hii ni ya Allah yurithuha man yashau min ibadi Allah anamrithisha ardhi hii anayemtaka katika waja wake wal aqibatu lilmuttaqin mwisho mzuri ni wa wenye kumcha Allah taqwa taqwa taqwa ni kigezo kikubwa ni sababu kubwa ya ushindi katika vita taqwa kumcha Allah azza wa jalla wal aqibatu lilmuttaqin mwisho mzuri ni wa wenye taqwa ndugu zangu waislamu Firaun baada ya kusikia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha nabii Musa alayhi salam na jamaa zake waliomwamini watoke katika nchi ya Misri فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأسلف وأزلفنا ثم الآخرين وأوحينا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين الله سبحانه وتعالى tukamwamrisha Musa na wale walio pamoja naye kwamba watoke pale Misri apige bahari kwa fimbo yake faauhaina ila Musa anidhrib bi'asaka al-bahr piga bahari kwa fimbo yako famfalaka fakana kullu firqin katawdi ladhi bahari ile ikaachiana ikaachiana ikawa kila upande ni kama jabali kila upande ni kama jabali njia nyeupe wakapita nabii Musa na jamaa zake famfalaka fakana kullu firqin katawdi ladhim wa azlafna thumma alakhirin kisha tukaweka karibu wale wengine Firauna na jeshi lake tukaweka tukaweka karibu nabii Musa na jamaa zake wakapita wakapita wote na naye na jeshi lake wanawafuata nyuma nyuma mpaka jamaa wa Musa na eh, alayhi salam wasema inna la mudrakun sisi tutadikiwa hapa watukamate huyo Firaun lakini nabii Musa alayhi salam quwwatul iman alla inna ma'iya rabbi sayahdin Mola wangu yuko pamoja na mimi, atatuongoza njia ya kuokoka na huyu Firauna na jeshi lake. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala akamwokoa Nabii Musa alayhi salam na jamaa zake, wakapita Firaun na jeshi lake, bahari ikajirudia kama ilivyokuwa, wakagharikishwa pale pale. Wa aghraqna thumma al-akharin, inna fi dhalika la aya katika hilo kuna aya, kuna miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nabii Musa alayhi salam wama kana aktharu mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wallahu a'lam الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu waislamu al-allama al-fawzan hafidhahullah katika kisa hiki na mazingatio yanayopatikana katika kisa hiki anasema batil batil vyovyote ilivyo batil vyovyote itakavyokuwa batil na nguvu zake na silaha zake na jeshi lake batil haiwezi ikasimama mbele ya haki batil vyovyote ilivyo hata watu wakipiga mbio kila siku mbio ya kuitetea batil hata watu wakisema katika mitandao kutetea batil haiwezi ikasimama mbele ya haki haki itakuwa juu ya batil vyovyote ilivyo hata wakiwa wengi hata wakiwa na uwezo watu wa batil watu wa batil ni wengi na wana uwezo na wana nguvu na wana silaha lakini hawawezi wakapambana na haki haki itakuwa juu vyovyote ilivyo walidhalik hadhi hadha taghia firaun alikuwa na uwezo na nguvu na silaha na watu wengi na wanajeshi wengi hivyo hivyo akagharikishwa kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala haki haki imekuwa mbele haki iko juu kuliko batili ya Firaun na batili ya yoyote haiwezi ikashinda haki bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadma'u fa idha huwa zahiq wa lakumul waylu mimma tasifun wa qul jaa al haqq wa zaqa al batil innal batila kana zahuqa kwa hiyo batil vyovyote ilivyo itashindwa na haki vyovyote ilivyo batil ni batil itabaki kuwa batil ila yaumi alqiyama haiwezi ikabadilika batil ikawa ni haki la hasha batil itabaki batil ila yaumi alqiyama vyovyote watakavyosema vyovyote watakavyojidai vyovyote watakavyotukana katika mitandao batil itabaki ni batil ila yaumi lqiama haki itakuwa ni juu ndugu zangu waislamu tukiachana na kisa hiki cha Firaun tayari ameangamizwa tarehe hii ya Muharram kumi Ashura pia ni siku ambayo aliuawa kinyama mjukuu wa mtume Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma siku hii ya Ashura tarehe kumi lakini ni mwaka 61 wa Hijra aliuawa kinyama al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mashia ar wanaomboleza tangu mwaka huo 61 min al-hijra mpaka leo mashia wanafanya mambo ambayo sio ya uislamu hakika wao sio waislamu wanafanya mambo ambayo sio ya waislamu mambo ya misiba ya kila mwaka na mambo ya kumbukumbu kumbu ya misiba sio ya Uislamu Uislamu umeweka asabar walihtizab kusubiri na kutaraji thawabu kwa Allah pia Uislamu umeweka kukubali qadhaa ya Allah na kadari yake ikitokea kuna msiba mtu amefiliwa anatakiwa akabili msiba huo kwa sabr awe na subra atarajie thawabu kwa Allah na pia aridhie qadha ya Allah na kadari yake mashia marafidha wako kinyume na uislamu mashia wanaomboleza kila mwaka na kujikatakata na kujipiga piga yale yale mambo ya kijahilia yakulu saw sallam laysa minna man latama alkhudud wa shaqqa aljuyub wadaa bidawa aljahiliya si katika sisi yule anayejipiga makofi akapasua nguo na akalingana ulingano wa kijahilia sio katika sisi hivi ndio wanofanya rafidha ndugu zangu waislamu sote tunajua kwamba wamekufa watu bora zaidi kuliko al-Hussein ibn Ali amekufa Hamza ibn Abdul Muttalib ami yake mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume yuko hai hajamfanyia maombolezo hajamfanyia haul hajamfanyia lolote baada ya kufariki alikuwa na sabr na ihtisab na kuridhia kadari ya Allah azza wa jalla baada ya kifo cha mtume aliuawa Umar akauawa Ali akauawa Uthman akauawa Ali radiyallahu anhum ajma'in masahaba hawakufanya haul hawakufanya maombolezo hawakufanya lolote bali qabalu hadhihi almusiba bisabr walihtisab na kuridhia qadha ya Allah azza wa jalla na qadari hivi ndio vitakana kila muislamu lakini wasio kwa waislamu wanafanya mambo ambayo sio ya waislamu ya kila mwaka kuomboleza kila mwaka kujipiga piga na kujiuaua na kujichinja chinja masharafidha haya mambo sio ya waislamu ndugu zangu waislamu halafu wamekuja sufia wanawaiga rafidha hauli ya kila mwaka min aina hadha wapi imekuwa ni hauli kila mwaka aliyekufa afanyiwe haul min aina lakum hadha mmepata wapi hili sufia mmepata wapi jambo la haul mbona mbona mtume hakuwafanyia watoto wake mtume alifiliwa na watoto wake wote kabla ya katika uhai wake isipokuwa Fatima radhiallahu anha mbona hakufanya haul mtume sallallahu alaihi mtume alifiliwa na ammi yake mbona hakumfanyia haul اتركوا هذه البدع ايها الصوفيه اتركوها wacheni mambo ya bid'a hayamo katika uislamu ndugu zangu waislamu waislamu wanakabili misiba kwa sabr wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun jaza ya sabr malipo ya sabr ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun sufia wamezidisha badala ya huzuni ni furaha sufia sasa wamezidisha badala ya huzuni za kujipigapiga kama rafidha wao wanafurahika kila ikifika mwaka ule wa kifo cha yule aliyekufa wanafurahika na zefe na madufu na kufurahi wanafurahika ndugu zangu waislamu ma hadha mambo gani wanayofanya haya mtu amekufa miaka kadhaa mnamfurahikia kila mwaka na kucheka na kufurahika hauli hiyo min aina lahu ndugu zangu waislamu tujifundisheni uislamu tufuate haki tuachane na batil batil inabaki ni batil ila yaumi alqiyama haki inabaki ni haki ila yaumi alqiyama iko juu haki nasallu mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين